turi ku munsi w'Imana ni kwigenekerezo rya ndwi munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 amakuru twabateguriye tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize kuziganya amafaranga mu mashyirahamwe kuziganya no kugurana nabifise akamaro ntangere ku waziganije biranafasha ndetse no mu iterambere ry'igihugu byashyikirijwe n'urongoye umugwi ujeje gukurikirana ibikorwa mu ishyirahamwe rime mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya mu gisata cy'inkino kuri uno w'imana niho hakinwa urukino rwa nyuma mu higanwa ry'urukino rw'umupira w'amaboko handball ku migwi ikina urwo rukino mu gisagara cya bujumbura mu bigeme umugwi wa sisters niwo wejeje gutsinda umugwi urumuri muraza kubikwirikira muri ano makuru ingene batsindanye bucana yandi ingaburo nawe uno munsi iza kutuyagira ku kamaro k'icyamwa bita pampirimusi aho kivura indwara zitari zike harimo n'indwara ya kanseri mu makungu tuza mu gisagara cya Accra muri maroke aho kuno w'imana hategekanijwe inama iza guhuza abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango CDAO mu byo abo bakuru b'igihugu baza kwiga harimo ikibazo cy'umutekano mu bihugu bya Marina Guinea inyuma y'iri kwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'abasirikare muri ivyo bihugu Mukanyi sase nido nido engineer Albert Ndwayo ni wari karatuma amajwi y'abashikira ngai wanyu atatunenge twese hamwe tuti ni musangwa ikaze. Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Ndasubiye kubaramutsa ndabanyikaze mu idonido rya makuru tuyahera mu gisata c'imibano imvura nyinshi ivanze n'urubura yarayononye imirima y'ibitoke ibiharage n'ibigori n'ibigori mu ijoro ryo kuri wa gatandatu hari haize imyaka itatu abantu bangana 28 baguwe ko n'umusozi muri ako karere mustanteri agasaba abanyagihugu gufatana mu nda mu kurindira ko abagira neza babashikako Tuve hiyo mu ntara ya Cibitoke dukubitire hariya mu ntara ya Rutana niyo tubandaniriza anomakuru mu gisata c'indero ushira na na milongi wo mu bihumbi 2021 abanyeshure watatu ni wawatu wa inda zishu ushu milongi na z'ishushu 25 nabo bubaka agera Burera nubwo biruko urongo igisata eh, gitegura imigambi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana avuga ko impinga kirindende agamagarira nyabuna abanyeshure babigemeye kwirinda inda z'ishushu no kubaka hataragera hariya mu Rutana ni inkuru ya Gerard nibigira ibitigiri bishikirizwa n'urongoye igisata gitegura imigambi kikanatororokanya n'ibitigiri mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana umupfasoni Louise Nshimirimana vyerekana ko mu mwaka w'ishure wahera w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abanyeshuri b'abigeme mirongo itanu na batanu aribo batwaye inda z'ishushu muri bo mirongo ibiri na babiri nabo mu mashure nshingiro mirongo itatu na batatu nabo nabo mu mashure y'inyuma y'ishure nshingiro muri uwo mwaka nyene abanyeshuri b'abigeme mirongo itanu nibo bagiye kubaka izabo bakiri bato ni ukuvuga mirongo ibiri babiri bo mu mashuri nshingiro na mirongo itatu bo mu mashuri y'inyuma y'ishuri nshingiro nayo umwaka w'ishuri uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abanyeshuri b'abigeme mirongo ine na batatu nibo batwaye inda z'ishushu ni ukuvuga cumi n'umunani bo mu mashuri nshingiro na mirongo ibiri na batanu bo mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro muri uwo mwaka nyene abanyeshuri b'abigeme mirongo ibiri na batanu baragiye kubaka izabo hataragira muri bo indwi nabo mu mashuri shingiro cumi n'umunani nabo nabo mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro naho ibi biharuro byerekana ko habaye igabanuka ryo gutwara inda z'ishushu no kuba hataragira ku banyeshuri b'abigeme bo mu ntara ya Rutana Louise Nshimirimana arongoye igisata gitegura imigambi kanatororokanya ibitigiri mu buyobozi bw'indero aho mu Rutana abona ko impingi ikiri ndende agasaba abanyeshuri b'abigeme kwirinda inda z'ishushu no kuba kataragira abo bigeme batwara imbanyi hataragera tubahanura yuko by'ukuri boheba ingeso yo kurondera amaronko kuko akenshi babijamo bagiye kwirondera amaronko kuko uciriye amashuri hagati ati uhomba byinshi gusumba iyo uyamatse hanyuma ko abo bajya kuba kataragera nabo twabahanura yuko borindira uw'imana yabateguriye na kare ntibaba barakura ngo baje kwiremeka imitwaro yo mu miryango usanga mbere n'ingo zabo kenshi zica zisambuka kubera bagiye kubaka ataragera twabahanura rero ko bose bo kwihangana bakarindira igihe cyabo kikagera bakaza kubaka ingo bageze aributsa abanyeshuri ko gucira ishuri hagati ari agahombo kanini ku munyeshuri ababyeyi biwe n'igihugu aho abahimiriza kwiga ishure gushika barirangije maze baheze babone kuyumvira ibindi mu rutana jean ibigira ku garadiyo Gerard nibigira mu rutana tugukengurukire ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutunzi nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru zigiza ano makuru ukuziganya mu mashirahamwe y'ukuziganya no kugurana na birafasha eh, gutegekanya kazoza kwaziganije hamwe no mwiterambere ry'igihugu byashikirijwe ku munsi wa gatanu nurongoye umugwi ujeje gukurikirana ibikorwa mu runani rw'amashirahamwe kuziganya no kugurana na lime mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya aregahama agahamagarira abantu bakibika amafaranga yabo mu ihembe kubiheba kuko atabakingiwe nk'iyo abiswe n'amashirahamwe abijejwe tumukurikire turacyari kure kuko umuntu yibaza ko aziganya umusesekara ariko si byo namba umuntu ntaziganya umusesekara aziganya ategura imigambi azokoresha ejo uwufise umugambi si uwufise umusesekara ahubwo n’uri ko ararondera umusesekara hama kugira ushobore kuziganya ni ukuziganya ahantu ntibate si ukuziganya mu ihembe kuko iyo uziganije mu ihembe wizigaranije wewe wenyine n'ibyo waziganije bishobora kugira isangane. ariko iyo uziganirije hamwe n'abandi ukaziganiriza mu makese cyangwa mu mashyirahamwe abijejwe uba uziganirije kazoza ukaziganiriza n'umuryango wawe eka n'igihugu cyose na wewe iyo ufise umugambi wikora kuri hamwe abandi baziganya mu kurangura iyo migambi urumva rero nta mugambi w'iterambere yoba ata abantu baziganije kuko iyo baziganije ari benshi uburyo bwo gutanga ingurane buba bwinshi n'ingurane ziba ku giciro gitonya kandi zikaboneka ku gihe buraca bugacana ayandi mu muri bucana yandi y'ingaburo y'uno munsi tubayagira ku camwa bita pamplemousse ari camwa gikinga indwara zitandukanye kikanavura indwara zitandukanye Jean Paul Wineza mushakashatsi mu bijanye n'ingaburo asigura ko ico camwa kitunze na kas, na vitamine C ku rugero rwiza kikiherezwa mu kiringo cindwi zibiri muri zo ngwarana nazo kivura harimo ingwara yo kugumbiza kanser hamwe n'izindi bucanandi nandi ingaburo na Omel Duwayo inyuma y'ibigize icyamwa n'umutobe vya pamplemus ubushize uyu munsi tugaruka ku bumaro nyezina bw'ico camwa Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo des intoxicantes hama kandi gakuramo ibinure ibicafu imyanda n'ibindi bituma rero umuntu adasha kugira umubyibuho w'umurengera ni icama cyiza cyane abantu bafungura na cyane cyane abantu benshi bipfuza konda bakiyononye bipfuza kugabanuka kugabanura ibiro vyabo atangorane banze kugira bakoresha cyane icamwa ca pamplemunsi kivanze n'icyayi c'urwatsi rutoto thé mu gifaransa ngo icyamwa cha pamplemousse kirakinga kikanavura indwara za kanseri nk'uko bibandanya byemezwa n'umushakashatsi pamperemusi kandi ni icyama cyiza cyane gishobora kuturinda indwara za kanseri kubera yuko pamperemusi itunze ibyo bita pegitine mbere n'ibyo bita limonene biri mu magrime mu micungwe mu ndimu muri pamperemusi rero bikaba bigwiriyemo cyane pamperemusi ituma mu nda hamererwa neza bikarinda umuntu kugumbiza ifasha ku bantu barwaye indwara z'amaso ifasha ku bantu bifuza ko urukuba rwabo rwomera neza ibyo bikarinda indwara za kanseri kubera yuko birarinda yuko icyo bita resibistanse kanseri kanserigene byiyongera mu mubiri nibiri ko biraza bigashobora gusohoka kubera yuko umuntu yihereje cyane pamperemusi ku rugero cyane cane canke ibindi byamwa mu mugwi w'ivyamwa bita bezagrine imicungwe indimu n'ibindi vyamwa bitandukanye biri muri uwo mugwi icyo camwa ngo gikoreshwa mu kiringo c'indwi ibiri nk'uko bisigurwa na Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo urashobora gufata pamperemusi cyangwa ugakoresha umutobe wa pamperemusi ushobora kubanza gukoresha pamperemusi imwe mu mu gitondo atana kimwe urafungura ukoresha umutobe canke icamwa umunsi ukurikira ugaca ufata ivyamwa bibiri gushika ukoresheje ivyamwa bitanu ku munsi iminsi itanu iheze urashobora kugabanura kire yawe ugenda ukuramo icamwa kimwe kimwe kimwe kimwe kimwe kimwe ku munsi gushika aho usubira gushika ku camwa kimwe nk'uko wabitanguye urashobora no kubandanya iyindi minsi gushika indwi zibiri zose zuzuye mu burundi ngo pamplemousse irimwa ku rugero ruto uwo mushakashatsi agahamagarira abarundi kwijukira kuyirima kuko ngo ifise ubumaro bwinshi ku magara ya kiremwamuntu amakuru yo mu makungu imbere yuko tubabwira amakuru avugwa mu makungu tubanze tubabwire ano makuru avunaguye avugwa mu gisata cy'inkino kuri no w'Imana niho hariko harakinwa inkino za nyuma mu mupira w'amaboko handball ku migwi ikina iryo eh, uwo mupira nga mu gisagara ca Bujumbura nayo uno munsi kuno munsi w'imana niho baza gukinwa inkino ziza gusozera indwi ya 11 mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere Primus League Burundi umugwi wa Kayanza United hariya ku kibuga gatwaro uza kuba wagendewe n'umugwi w'igisirikare wa Burundi Sport Dynamique gihe cisa 9 ni mu gihe Atletico Newell hariya mu ntara ya Muyinga ku kibuga cabo umuco baza kwakira umugwi wa Buja City wa no mu gisagara ca Bujumbura Flambo di Centre nawo ku kibuga ingoma uza kuba wagendewe n'umugwi w'igipolisi wa Rukinzo nkayibusa ko ku munsi wejo kuri stade Intwari umugwa wa Vitaro wa bahanganije jigisindo kimeku kiindi na frambodo leste ni mugie topu junior hali ya mukayanza ya tindi umugware Kroko visindo bitatukuri bibiri musonga tinayo imbele imbere y'abakunzi babo banganije ubusa ku bundi n'umugwi wa Olympique Star ngaca ndabibusha ko hariya mu gihugu c'ubwongereza naho muri EPL uno munsi haza kubandanya inkino zo ku ndwi ya chuminarimwe ahumugu wa Arsenal uza gukina saa chenda na Waterford ni mugi gihe wa Everton uza gutana mu njene na, na na, na Tottenham kuri amasaha urundi rukino rwitezwe n'uruza guhuza uza umugwa Liverpool uza kwa wagende umugwa West Ham aza kuwa igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 nkayibusa ko nyine ngaho muri EPL mu Bwongereza ku munsi wejo hakinywe urukino ruhuza imigwi ibiri isangiye gisagara chi Manchester aho rero umugwa Manchester City watsinze umugwa Manchester United ibitsindo bibiri kubusa busa reka duce tubandanya nandi makuru avugwa makungu aho inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko CDAO irategekanijwe kuri w'Imana itariki z'ukwezi kwa 11 mu gisagara cha Accra kiri mu gihugu cha Maroc muvyo abo bakuru b'ibihugu baza kwiga harimo ibijanye n'umutekano mu bihugu vya Guinea na Mali aho abasirikare batembagaje ubutegetsi muri ivyo bihugu babicishije mu hirikwa ry'ubutegetsi nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio y'abafaransa RFI abo bakuru b'ibihugu biurikiye muri CDAO nuko baza kurabira hamwe ukuntu ivyo bihugu hoshi muri ivyo bihugu hoshirwaho leta afata kibanza irongowe n'abasivile mugiye muri kino gihe muri ivyo bihugu ubutegetsi bufiswe n'abasirikare bafise ipete rya Lieutenant Colonel nayo umushikiranganje wa mbere wo mu gihugu ca Iraq Mustafa Al-Kazim yaraye ahaswe kugandagurwa mu ijoro ryo kuno wa gatandatu rishira kuruno w'Imana itariki indwi amakuru atangwa n'ibiro byo kumenyesha amakuru mu eh, biro byo kumenyesha amakuru by'umushikiranganje wa mbere muri Iraq amenyesha ko uwo mutegetsi ko yaswe kugandagurwa n'umutego w'ibombe yatewe ku rugo iwe iwe itewe na twa tudege duto duto bita drone mu rurimi rw'igifaransa ariko imana yarakinze nta byashoboye kononekara akaba ari no ngaha rero duciye turangiriza amakuru twariko turabashikiriza kuri no mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwarimu yateza biri ndabashimire nabagenzanje bo mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya uwundi ntoreka gushimira ni engineer Albert Nduwayo yarekara tuma mvuga mukanyumva ndabasezere ndabipfuriza kugira umutaga mwiza ariko nkayibutsa ko mukanyi sase mireye Kanyange afadikanije na Omer ndwayo baza kubashitse kuri zino mikro kugira babandanye babashikiriza ayandi makuru ya byanditswe n'ibinyamakuru mugira umunsi mwiza murakoze makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ubukene bw'igitoro insiguro zidafashe byandikwa n'ikinyamakuru iwacu kivuga ko haheze amezi n'ayandi umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ufise ubukene budasanzwe bw'igitoro insiguro zitangwa ni ubukene bw'amafaranga mvamakungu imiduga ibandanya igwira amafaranga mvamakungu yaragenewe kwinjiza igitoro akoreshwa mu bindi enjeniyeri de ndayishimiye ajejwe itunganywa ry'ibitoro aremeza ko hari bitagenda neza mu kwinjiza igitoro mu gihugu ariko ngo bariko bavyicarira kugira umutuboneke. arahumuriza akavuga ko amafaranga mvamakungu ahari ariko akanegura bamwe mu bagwiza atunga bazana igitoro bahabwa ayo mafaranga bagashira kuba inyuma ntibakizane mu gihe gitegekanijwe ibi ngo bigatuma haba ikibazo mu gutanga igitoro nk'uko uyo muyobozi abandanya biyagira bagenzi bacu bo mu kinyamakuru iwacu muri abo bagwizatunga hari abakoresha iyo bahawe mu bindi yemeza ko sosiyete imwe yahora izana ico gitoro ibanje gukora amanyanga yakuwe ku rutonde rw'amashyirahamwe aronswa ayo mahera y'agaciro ngo yinjize igitoro mu burundi ibura ridasanzwe ry'amazu y'uburaro ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura vyandikwa n'ikinyamakuru burundi eko cyandika ko uburaro bubereye atari bwinshi mu gihe icyo gisagara kibandanya cyaguka amafaranga yo gupanga akaduzwa bidasanzwe ku bwa gaspar hakoba ko yahoze ari umushikiranganje w'ibikorwa bya leta nk'uko Burundi ku ibituma ngo ni byinshi amafaranga y’u y'uburundi atagaciro mu gihe imishahara yo itaduga amafaranga ashingwa bivanye n'aho inzu uko yubatse n'amafaranga yubatswe ko Ikindi kintu kivugwa kenshi n'abapanze nuko hari abakongomani bapanga mu madorari nubwo vyabujijwe abandi nabo bavuga imyuzurira ivuye ku mazi y'ikiyaga Tanganyika yatumye benshi bimukira mu makarti ari kure y'ikiyaga uwo yahoze ari umushikiranganje abandanya avuga ko leta yari ikwiriye kugira ijambo rya nyuma iravye ibiriko bisabwa ku isoko ikaraba n'iby'umuguzi arekuriwe akabona ko inama nshingamateka yari ikwiye gutanguza ishyirwaho ry'itegeko ryokingira y'abanye n'inzu yaba umupangayi ifatiye ku izimba ry'ubuzima n'ukungene amazu aba yubatswe amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant candika ku bukene bw'abigisha ibikoresho n'intebe mu buyobozi bw'indero muri komine muha mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'amezi abiri umwaka w'ishuri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri utanguye komine y'indero ya muha irafise ubukene butandukanye intebe zatanzwe n'ubushikiranganje bw'indero ziracapanze mu kibuga mu kurindira ko zishikirizwa ku mugaragaro nk'uko la voix de l'ensenya ivyandika hagati aho hari abanyeshuri bo ku ishuri nshingiro ya kanyosha bacicara hasi Claver handi kuri yo umuyobozi w'inyigisho muri komine muha avuga ko nubwo leta ibandanye utwigoro mu gushigikira ico gisata hacibonekeza ibitagenda neza leta yaratanze ibitabo mu myaka ya kabiri y'amashure nshingiro ariko ngo biguma ari bike kubera ubwinji bw'abanyeshure muri ubwo buyobozi aho haharugwa abari hagati y'ijana n'ijana na cumi mu ishure rimwe muri DCE muha ngo harakenewe abigisha mirongo ibiri bahejeje kaminuza cumi n'umunani baba desisi na deseti muri abo leta yatanze ndwi nabo nyine ngo ntibaraboneka abafise amapariseri ku mugwa mukuru w'intara ya cyankuzo bahamagarirwa kuyubaka bisunze amategeko vyandikwa n'itorokanirizo ry'amakuru ABP igaruka kuvyashikirijwe na Jerome Nimubona arongo igisata ca Obuha mu ntara ya Cankuzo ABP yandika ko abo baronkejwe ama parcelle bahawe na urbanisme bafise ikiringo c'umwaka kugira ngo babe bazubatse bakabwirizwa kwerekana impapuro zemeza ko parcelle ari rwabo n'uruhusha gukubaka barengeje ico kiringo ngo iraheze igahabwa uwundi nkuko warongoye Obuha mu ya yabimenyesheje itororokanirizo ry'amakuru wa BP ikindi amenyesha nuko abahejeje kubaka ariko badafise impapuro zikenewe bahamagarirwa kubimenyesha ibiro by'intara bya ubuha bidatevye abanyakayogoro n'abanyamakamba muri rusangi bahamagarirwa kugwanya kaboregwe igiturire ugufungura nabi n'ibindi byandikwa na ABP igaruka ku nama y'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye aho yongeye akabibutsa gukingira ibidukikije mu guca imikobeko nayo ku matati y'amatongo yama yibonekeje yibukije ko leta iriko ishyiraho urwego rw'abahuza abandi bahora biturwa abashinga ntahe ku mitumba maze ayo matata agabanuke ni no ngaha turangirije amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi dusozereye mwayashikirijwe na Omer Nduwayo afadikanije na Mihaye Kanyange ibihe byiza ngaho iwanyu ibiganiro vya radio isanganiro birabandanya naho ubutaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru